вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці девять сакавіка яшчэ дзве краіны суседкі беларусі сталі паўнавартаснымі ўдзельніцамі нато Такім чынам сёння ўжо большасць народаў, якія мяжуюць з намі, належаць да паўночна-атлантычнага альянсу. Ніколі ў сваёй гісторыі Беларусь так не аддалялася ад літвы, Польшчы, Латвіі, ды і ўкраіны таксама. Каб убачыць гэтую новую геапалітычную рэальнасць фігуральна, зірнем на мапу. Рэспубліка Беларусь мяжуе з пяццю краінамі, Польшчай, літвой, Латвіяй, рассеяй і украінай. Самая доўгая мяжа з рассеяй 1230 кіляметраў, амаль такая самая з украінай 1037. Пасля літва 650 Польшча 416 і Латвія 157 просты арыфметычны падлік дае нам наступную выснову. Сёння мяжа Беларусі з рассеяй прыраўнялася да мяжы з краінамі НАТО. Калі ж улічыць жаданне ўкраіны, таксама стаць сябрам паўночна-атлантычнага блёку, дык мы маем дзве траціны патэнцыйнай натаўскай мяжы супраць адной траціны расейскай. Прыблізна такі самы расклад і ў прыхільнасцях людзей, хто за каго. праўда значная група беларусаў ні за каго. Яны мяркуюць, што Беларусь не павінна ўступаць ні ў якія блёкі. Гэта самая быццам бы разумная пазіцыя, Але ці магчымая яна ці не ўступленне ў НАТО не скончыцца ўрэшце паглынаннем Беларусі рассеяй і канцом нашай незалежнасці. Вось галоўнае пытанне, якое мы абмяркуем у сённяшняй перадачы. На гутарку я запрасіў віленскага журналіста Віталя Каракорскага, які апроч усяго іншага з'яўляецца кіраўніком групы спрыяння паўночна-атлантычнай інтэграцыі ў літве. Але найперш паслухаем апытанне на менскай вуліцы, якое зрабіла Ганна Соусь. живу в Беларусі, а на краіна НАТО я не там ні разу не была і не ведаю. Скажите, ласка, а што на вашу думку замінае Беларусі стаць удзельніцай НАТО? Нечего там нам делать. Это Нечего не наши так? друзья. Недавно приехала из Румынии, да. Мне гораздо больше нравится у нас. Никуда отсюда не хочу уезжать. Наверное, мы стремимся к другому, присоединению к России, поэтому НАТО нас как-то не очень интересует. <laughs> Скажите, ласка, а что заминає Беларусі стать удельницей Альянсу Паўночна-Атлантычнага? Напэўна, крыху перашкаджаюць палітыкі. А навошта нам быць сябром НАТО? Мне здаецца, нам і так не кеп скажите без НАТО. НАТО все же агрессивная организация, насколько я понимаю. А Беларусь это мирная трудовая так доброжелательная страна. Зрозуміло, крайних надо. Там узровень життя вишейший, соціальна оборона насельніцтва якби на узровні поставлена. Скажите, ласка, а на вашу думку, что заминает Беларуси стать удельницей Альянсу? Я думаю, что только политика керовника нашей державы, зараз Александра Лукашенко, один, один перешкода. Я абсолютно згодны гэта палітыка лукашэнкі паставіла Беларусь у сітуацыю абсалютнай ізаляцыі ў міжнароднай палітыкі думаю што в нато лучше потому что там заработок больше. И вообще условия жизни для проживания больше такие сприяльные. Скорее всего, что в НАТО, в странах НАТО, потому что ну, для меня, наверное, кажется, что условия для жизни лучше. И, ну, как бы отношение к людям как бы более человеческие, или как сказать. Вось так зусім по-рознаму думаюць выпадковыя мінакі на мянскай вуліцы. Верагодна, карціна тыповая для ўсёй нацыі, бо лейтматы ў яе, кепскае веданне жыцця ў розных краінах свету, а яшчэ моцныя і рацыянальныя матывы пра нашых апрыёрных сяброў і ворагаў, родных і чужых. Гэта ўсё плён бадай яшчэ савецкага прапагандысцкага замбіявання, які, аднак абсалютна нічога не тлумачыць. Вы слухаеце радыё Свабода. Пра НАТО без прапагандысцкіх штампаў, пра новую геапалітычную рэальнасць Беларусій, і пра яе будучыню у перадачы вострая брама мы гаворым з віленскім журналістам віталём каракорскім. У сённяшняй перадачы мы не будзем абапірацца на эмоцыі ці нейкія інтымныя перажыванні. Не будзем на месцы савецкіх ідэалагічных фантомаў ствараць свае. Гэта бясплённы занятак с коллегам Виталем Каракорским мы будем говорить только про факты и логику. Виталий, уяви себе, что ты опынулся сярод своих колишних бобруйских одноклассников, сябров и знаемцев. Яны здивляются, как это Литва, былая Советская Республика, уступила у Полночно-Атлантичный Альянс. Когда кажется про поширение НАТО на Усход, так я целком не сгоден. НАТО никуда не поширается тыя краіны у якіх мы живвем так званыя посткамуністычныя краіны балтыцкія краіны э, краіны цэнтральна-ўсходнай Еўропы яны самі хацелі ўступіць у нато Таму што ёсць пэўная гістарычная памяць і ў гэтых краінах улады і не толькі ўлады насельніцтва ў значнай часткі разумее, што нато пэўны гарант бяспекі гэтых краінаў. Гістарычная памяць гэта перадусім памяць пра камуністычныя рэпрэсіі. Яна дастаткова моцная ў літве. Просто цяжка знайсці чалавека, у якога ў сям'і не было б вывезеных у Сібір. Праўда, ніяк не менш пацярпела ад рэпрэсія ў людзей у Беларусі. Колькі сотні тысяч, толькі ў Беларусі на гэтую памяць накладзена табу. Калі ў літве створаны музей генацыду і працуюць даследнікі, дык у Беларусі па-ранейшаму інфармацыя пра рэпрэсіі цалкам засакрэчаная ў архівах КГБ ніхто нічога даведацца не можа. Канкрэтна ў літве мы можам гаварыць пра сакавы год мінулага стагоддзя, калі літва, якая, дарэчы, сябравала з савецкай рассеі, раптам стала часткай гэтай самай савецкай рассеі, калі прыйшлі сюды савецкія расійскія танкі. І гружаныя літоўцамі цялятнікі пацягнуліся ў сібір. тут не магу не заўважыць адну акалічнасць. У Беларусі ўсё актыўнае, гаспадарлівае, заможнае і вальнадумнае насельніцтва было знішчана або вывезена ўжо да сорокавога году. Прычым Беларусь у складзе ССР перажыла самы страшны расстрэльны 37 год. Многім жа літоўцам пашчасціла выжыць і вярнуцца на радзіму. Мне нядаўна давялося пераглядаць спісы рэпрэсаваных у краснаярскім краі. Там у альфабетным парадку многія тысячы беларусаў перамяшаныя з многімі тысячамі літоўцаў. Дык абсалютная большасць літоўскіх лёсаў сканчаецца словамі вярнуўся на радзіму, а беларускіх прысуджаны да расстрэлу. А ўсё тлумачыцца тым, што ў сакавым і сорок першым годах, калі прывозілі літоўцаў ужо такіх канвеерных масавых расстрэлаў як у 37 не было асабіста мне гістарычная памяць падаецца самым пераканаўчым стымулам для ўступлення краіны ў нато і ўвогуле альтэрнатыва нато гэта масавае вынішчэнне бязвінных людзей у У краінах паўночна-атлантычнага альянсу нічога падобнага не можа быць. А вось ямы да краёў забітыя трупамі яны аднолькавыя паўсюль і іх знаходзяць што ў беларусі сталінскіх часоў што ў нядаўняй югославіі што ў цяперашнім іраку Беларусь мела даволі такіх ямаў на працягу сваёй гісторыі але яна на жаль адмаўляецца пра гэта думаць і помніць так як думае і помніць польшча або літва Тым часам афіцыйная прапаганда менавіта нато выстаўляе як новую пагрозу мірнаму беларускаму жыццю что такое нато это аб'яднанне вольных дэмакратычных краінаў гэта калі хочаш элітарны клуб абы каго туды і не прымуць чаму не пашыраюцца на украіну сёння напрыклад ну, не пашыраецца такі смачны кавалак краіну ну калі б гэта быў агрэсіўны як кажуць там блёк ну дык і пашыраўся бы кіраўніцтва здаецца не супраць украінскай капната прыйшло але не праходзіць таму што ёсць пэўныя правіла якія патрабуюць ад краіны каб яна была дэмакратычная калі права ўласнасці былі э, гарантаваныя права асобы права этнічных меншасцяў ну і гэтак далей а, калі украіне няма стабільнасці ну, палітычнай па-першае ну так і не прыйдзе туды нато у беларусі даводзілася не аднойчы чуць А што такое правы чалавека што гэта за абстракцыя такая вось дысцыпліна і парадак гэта канкрэтна Хоць насамрэч заклікі да дысцыпліны ад першай асобы ў дзяржаве гэта ёсць абстракцыя што мы ведаем з савецкага досведу а парушаныя правы асобы, калі ўжо даводзяць альтэрнатыву да напятага стану, гэта тыя самыя расстрэльныя яміны. Дзякуй Богу, у Беларусі іх няма. Але ёсць знікнення палітыкаў закрыццё газет, інфармацыйная ізаляцыя, Дарэчы, будзе прывесці тут адзін сугучны званок слухача на свабоду. Рэпрэсіі былі з 17 -го года і продолжаются сейчас. Они были, если и будут. Репрессивность этого государства, пока коммунисты во власти, ничего не будет изменений. Это раз. Второе унижение достоинства человека. На заводах, фабриках нюхают каждого человека, проверяют карманы, проверяют тумбочки, шкафы. Это до какой степени мы докатились, ребята? Подумайте, унижение достоинства человека. У нас никакого нет уважения к человеку. Это не репрессии разве? Вот с этого мы начинаем. дарэчы усе пытанні вырашаюцца кансенсусам у нато калі якая-небудзь краіна нато будзе моцна супраць пэўнага рашэння дык так і не будзе і тая ж самая маленькая літва калі штосьці будзе не падабацца ну, дык яна можа свае слова сказаць і гэта слово будзе пачут гэта другі пасля гістарычная памяці стымул далучэння да нато тое што невялікія нацыі з якімі ніколі не лічыліся то набываюць рэальную роўнасць са звышдзяржавамі. І яшчэ адна заўвага, якая думаю, будзе дарэчы. Днямі у адной беларускай газеце прачытаў параўнанне дэмакратыі з джынам, якога выпусцілі з бутэлькі. Думаю, гэта даніна ўсё тым жа савецкім стэрэатыпам перакуленага свету. Дэмакратыя абсалютна рукатворны, намацвальны і матэрыяльны, калі хочаце механізм, які складаецца з тысяч і тысяч чыннікаў. Я б хутчэй параўнаў дэмакратыю з разумным мурашнікам, які на першы погляд нагадвае хаос, А насамрэч кожны мураж там мае свае функцыі і свае інтарэсы. Якраз дзякуючы уліку ўсіх гэтых інтарэсаў мурашнік уяўляе сабою гарманічную цывілізацыю. Хоць вонкава і выглядае як хаос. Зусім не так адназначна і правільна, як выглядаюць войскі на парадзе ў Кімерсена. яшчэ адзін савецкі стэрэатып гэта агрэсіўнасць паўночна-атлантычнага альянсу падчас холоднай вайны калі былі два блёкі наты варшавская ўмова з боку нато ні адзінага стрэла не было якая агрэсія нато стрымлівала савецкую пагрозу я хацеў бы падкрэсліць такую рэч няма войска на вот зараз дыслакуецца ўжо ў літве чатыры самалёты на гэта бельгійскія самолёты сёння заўтра будуць брытанскія потым нарвежскія і дацкія не натаўскія натаўскага няма это сума ўсіх войскаў нато і стваралася ў свой час у 49 годзе мінулых стагоддзя каб не было ў ропе таго што было перад ты а перад тым была другая сусветная вайна і ядро гэта э, альянсу зараз гэта э, менавіта францыя і нямецчын былыя ворагі нато было гарантам таго што не было вайны сусветнай яшчэ адно і сёння ёсць такім гарантам што не будзе у паспалітым беларускім успрыманні нато гэта тое што насуперак рассеі верагодны праціўнік цалкам слушна ўспрымаецца то што у нато і рассея гэта штосьці процілеглае па-першае таму што рассія працівілася як толькі магла уступу краінаў цэнтральнай сходняй Еўропы ў нато па-другое мы ж кажам пра тыя стандарты нато пра нато як клуб дэмакратычных краінаў сёння відавочна што рассія не дэмакратычная краіна таму і ёсць супярэчнасці паміж нато і рассея у вы слухаеце радыё свабода пра нато без прапагандысцкіх штампаў пра новую геапалітычную рэальнасць беларусі і пра яе будучыню у перадачы вострая брама мы гаворым з віленскім журналістам віталём каракорскім у Віталь, а што да Беларусі? Чаму яна не ў НАТО? Што да Беларусі? Вось кажуць, працівіцца кіраўнік дзяржавы. Безумоўна, гэта праблема, але не толькі ў гэтым праблема. Таму што краіна, якая прэтэндуе трапіць у НАТО, яна павінна быць адпаведнай пэўным стандартам. Мы ўжо казалі пра правы асобы, права ўласнасці, права меншасці гэтак далей. І ваенная структура павінна адпавядаць. Літве спатрэбілася 10 гадоў і я бы лічу што гэта быў вельмі кароткі шлях Беларусь можа прыйсці ў нато і дай бог каб прыйшла тому что тут ёсць вельмі істотная рэч нато еўрапейскі звяз гэта арганізацыі насамрэч мы вяртаемся ў заходнюю цывілізацыю вось што самае галоўнае інакш кажучы з перакуленага свету з галавы на ногі. Я бачу тут пэўнае пазбаўленне ад фантомаў. Шмат каму ў нас усё яшчэ утульна існаваць у гэтых фантомах, на ўзбочыне людской цывілізацыі і прагрэсу. Нікому ў Еўропе не прыйдзе ў галаву думка адбіраць у беларусаў іхную мову. Ніхто там і не падумае, што беларусы самі адмаўляюцца ад свайго. А ў нас гэта лічыцца амаль аксіёмай. Беларусь была неад'емным суб'ектам заходняй цывілізацыі яшчэ 200 гадоў таму. Колькі ж спатрэбілася забіць народу, пазакрываць універсітэтаў і паразбураць шэдэўраў архітэктуры, каб некаторыя людзі пачалі ўсведамляць сябе часткай расійскай нацыі. Не ў такой можа ступені, але тое самае зведала і літва і вось яна вяртаецца ў заходнюю цывілізацыю. Няма сумневу, што вернемся туды і мы. Для многіх гэта будзе такім самым шокам, як развал ССР. Але ёсць аб'ектыўная хада гісторыі. І ці варта зноў перажываць шок ад таго, што гісторыя ідзе не туды, куды хочацца табе. Калі б Беларусь уступіла ў НАТО, якімі б сталі я адносіны з рассеяй калі пачаўся гэты газавы шантаж вось недавно ну з якой краінай нато расейцы дазволілі б сабе вось так размаўляць я упэўнены што зараз адносіны літвы і рассеі палепшацца як яны палепшыся з польшай як толькі польша трапіла ў нас потому что расейцы паважаюць сілу нато гэта сіла літва не сіла нато сіла Беларусь не сіла, а калі будзе нато, будзе сіла. Тут можна прыгадаць яшчэ такі прынцып этыкі, які называецца мяжа прыстойнасці. Калі паміж суразмоўцамі няма адлегласці, яны ўрэшце пачынаюць душыць адзін аднога ў абдымках. У адрозненне ад усходу у заходняй цывілізацыі такая адлегласць ёсць. На што звярнуў увагу яшчэ беларускі філёзаф ігнат канчэўскі на пачатку мінулага стагоддзя. Што да ментальная нібыта блізкасці паміж беларусамі і расейцамі, дык яна не большая, чым блізкасць з заходнімі народамі. Толькі беларусы не так часта бываюць на захадзе, каб у гэтым пераканацца. Скажам, агульнавядомае назіранне, што калі ў пустой электрычцы едуць два незнаёмыя беларусы, яны найчасцей сядаюць у розных канцах вагону, а расеец заўсёды сядзе побач з вамиамі. Гэтая дробязь нішто іншая як метафара заходняй цывілізацыі, тая самая мяжа прыстойнасці ў паводзінах. Ад пачатку свайго існавання незалежная Рэспубліка Беларусь абвесціла прынцып неўтралітэту, які праўда вельмі хутка быў зламаны кіраўніцтвам на карысць усходу. Але ўвогуле шмат каму ў Беларусі гэты прынцып блізкі. Маўляў, не трэба нам урэшце ні рассеі, ні НАТО. Будзем жыць самі, неўтральныя. Ёсць жа такія краіны ў Еўропе. Швейцарія, Швецыя, Неўтралітэт сёння могуць дазволіць сабе толькі вельмі багатыя краіны. Яны вялікія грошы пускаюць на абарону. Дарэчы, і гэта неўтральныя краіны Швецыя, Фінляндыя і Аўстрыя. Там ідуць дыскусіі пра ўступы НАТО. Таму што сёння перад пагрозай тэрарызму не ведаю наколькі гэта рацыянальна у складзе рассіі беларускія хлопцы будуць ваяваць у чачэнскай рэспубліцы а ў складзе нато па ўсім свеце калі зірнуць на праблему з гледзяшча салдацкіх мацярок тут выглядае што адно што другое трэба ці не трэба ваяваць гэта вырашае кожнай нацыі кожны ўрад але я бы ўсё ж такі не хацеў параўноўваць вайну ў чачне вайну ў ракі з адной нагоды только за так як расейцы ставяцца да чалавечага жыцця уласных солдат і так как на захадзе напрыклад амерыканцы у над ставіцца да чалавечага жыцця это і цалкам іншая справа трэба думаць што і ў рассеі адносіны да чалавечага жыцця павінны змяняцца бо інакш выбар для беларусій якая не настолькі багатая каб жыць неўтральна то застаецца мала прывабны або як самастойнай дзяржаве памерці ў абдымках так званага старэйшага брата або адгарадзіцца ад гэтага брата магутнай бранёю паўночна-атлантычнага альянсу зрэшты лепей усё ж не памерці а адгарадзіцца і чакаць калі той старэйшы брат стане больш прадказальным прынамсі я б зрабіў так а вы у